вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці прадказаць з дакладнасцю якія падзеі персанажы стануць у 2005 годзе ў цэнтр грамадскай увагі скласці партрэт новага году і ягоных герояў загадзя немагчыма І каб запярэчыць такой непрадказальнасці да немагчымасці, мы звяртаемся да гісторыі. Это значыць незалежна ад таго, што будзе адбывацца, мы ўжо сёння можам на цэлы год раскласці тэмы грамадскай увагі, каляндар юбілейных датаў, імёны герояў і самое імя гэтага году знак, пад якім ён пройдзе. паводле рашэння ЮНЕСКА гэты год стане годам Ганса Крыстыяна Андерсана, дацкага пісьменніка, якому споўніцца 200 гадоў. Андерсон напісаў ажно 24 зборнікі казак для дзяцей і дарослых. Яго ведаюць і чытаюць ва ўсім свеце і на ўсіх мовах, у тым ліку па-беларуску. Аднак чыім імем мы маглі б назваць 2005 год беларусі. Найбольш яскравы юбілей гэта 300тыя ўгодкі францішкі Уршулі Радзівіл 13 лютага. Загадкавая асоба стваральніца тэатру ў нясвіжы, аўтарка вершаў і п'ес да нядаўняга часу асоба напроч забытая, а цяпер вось у Мску рыхтуецца да выдання кніга яе спадчыны. Постаць францішкі Уршуля радзівіл наводзіць на думку пра тое, як моцна і доўга замоўчвалася ў нас уласная арыстакратычная культура, якая рабіла Беларусь цалкам паўнавартаснай краінай у Еўропе 300 гадоў томуу. толькі ты з'ехаў пісалася лёгка з часам цяжэйшым рабілася пёрка сёння я ледзьве руку падымаю ды не пісаць не магу бо кахаю а гэта з лістоў да мужа, які францішка Уршуля пісала бацьку сваіх дзяцей Михалу Казіміру, самаму між іншым багатаму чалавеку ў тагачаснай Еўропе. Зрэшты, і ягоная тагачасная краіна, Беларусь радзівілаў, была тады зусім не падчаркай побач з рассеяй польшчай нямецчынай ці францыяй гэта была краіна замкаў і палацаў пра якую мы мусілі цалкам забыць пад сямідзегадовым гіпнозам бальшавіцкай прапаганды і сённяшняя ідэалогія не рэкамендуе нам ганарыцца нашымі слаўнымі сярэднявечнымі продкамі абуваючы увесь народ у лапці прыгоннага расейскага селяніна. Як тут не згадаць, што ў часы францішкі Уршуля раддзівіл 10 процентаў насельніцтва Беларусі складала дваранства. Яшчэ адно імя, якое магло б стаць імем новага году, гэта ўладзімир Хадыка. Паэт, якому 3 студзеня споўніцца 100 гадоў пражыў ён з іх усяго 35 ці нават 31 бо у 1936 яго арыштавалі а ў сакавым ён загінуў у гулагу прыціснула яго каменнай плітой у сібірскіх каменаломнях кожны з маленства злучаны выракам а потым крывёю аплочвае чыншы у на беларусі зрабіцца лірыкам куды лягчэй як чым-небудзь іншым нацыя паэтаў гэткі верш прысвяціў хадыку ягоны сябра юлі таупін якога расстралялі ў 37ом Але ясная рэч недзеля сваёй трагічнай біяграфіі трапіў у владимир хадыка ў нашыя юбілейныя спісы бо гэта якраз тыповы лёс ягонага пакалення а дзеля вершаў эпіграмы на маладзенька хадыку пісаў сам янка купала хадыка дазваляў сабе рызыкоўныя радкі цытую з анталогіі мехася скоблы краса і сіла дагэтуль нас мары ўсё цешаць усё крывію с ним залатую чакаем хто прыйдзе нас вешаць айцоўскай рукой закатуе Праўда, у паэзіі хадыка застаўся не змагаром, а лірыкам, побач з Масімам Богдановичам ды ўладзімиром жылкам. пры дарозе, дзе жоўтыя травы, павуціння макрыты і пылам, на касцях сваёй зрынутай славы памірае варожая сіла. Пры даліне за дальнюю рысай і лясоў і балот вершаваных месяц топчацца біскупам лысым і палошчацца рызы ў туманах. Thank you. У такіх выпадках, як з Владзімиром Хадыкам, адчуваеш рэальную карысць юбілейнай даты. Знаходзіш у спісе знаёмае імя і раптам адкрываеш для сябе зусім незнаёмага паэта з вялікай літары. Апроч у владимира хадыкі стогадовыя юбіляры ў 2005 алесь вечар унікальны тым што быў акадэмікам біёлягам і пры гэтым выдаваў паэтычныя зборнікі юрка гаурук перакладчык замежныя клясыкі у якога героі шекспіра гавораць без напышлівасці як па-расейску а простаю беларускай мовай пісьменнік алесь пальчэўскі два петрусі броўка і глебка у паэты Янка Бобрык і Віктор Казлоўскі, Янка Тумілович, Міхась Васілёк і Ізраіль Плаўнік, брат з метрака бядулі, драматург Яўген Раманович, народны артыст Уладзімир Дзядзюшка і пратэстанцкі прапаведнік Ян Пятроўскі са слуцку, які эміграваў у ЗША і выдаў там па-беларуску сем тамоў старажытна-грэцкага філёзафа Плятона, а таксама грэцка-беларускі слоўнік кожны з названых асоба вартая адмысловая перадачы пры тым што гэта яшчэ не ўсе стогадовыя юбіляры астатніх я згадаю пазней толькі заўважу спярша што за важныя у вострай браме мы прымаем класычныя юбілейныя даты это значыць крокам у 25 гадоў акурат змяняецца пакаленне акурат прыходзіць пара зірнуць на ўсё свежым вокам час пераацэнкі Thank you. радыё свабода вострая брама юбілейныя даты 2005 -го. карціна новага году у рэтраспектыве крок 25 гадоў пасля 50 75 100 125 і гэтак далей заводзіць нас у глыбіні гісторыі дзе мы ўражваемся сваім уласным адкрыццям або сваёй неадукаванасці, а вельмі часта тым, як надзейна схаваныя факты ад увагі сучасніка. Сёлета чацверта кастрычніка споўніцца 25 гадоў з дня гібелі ў загадкавай аўтакатастрофе першага сакратара ЦК КПБ Пятра Машэрова. Наступны юбілейны крок 50 гадоў. Менавіта столькі спаўняецца нашым сучаснікам Александру Лакотку, які даследуе і рэстаўруе унікальныя беларускія помнікі драўлянай архітэктуры Вользе Корбут, чэмпіёнцы гімнастцы, якая на нейкі час стала ў свеце тварам Беларусі і паэту алесю жамойціну кіраўніку музея на сядзібе францішка багушевіча ў кушлянах на смаргоншчыне старая багушевічава сядзіба абселая ў маляўнічым краявізе яшчэ адно сведчанне колішняе арыстакратычнае культуры у 75 гадоў таму было лета 1930 -го году. Першы масавы палітычны працэс у Беларусі. Яшчэ на пачатку году у нетрах ГПУ выспявае справа саюзу вызвалення Беларусі. Яе прыдумалі, каб панішчыць інтэлігенцыю, што супраціўлялася прымусовай калектывізацыі і вывазу нязгоднага сялянства ў Сібір спачатку бяруць адзінкі, але ўлетку пачынаецца сапраўдны абвал. 18 ліпеня 1930 году у чэкістаў здаюць нервы. У гэты дзень яны арыштоўваюць пісьменнікаў Масіма гарэцкага язепадылу, гісторыка Михала Мялешку, палітыка Часлава Родзевіча, мастацтвазнаўцу Міколу Шчакаціхіна ды іншых. 19 ліпеня сенакос працягваецца з ранейшай упартасцю. 20 чэкісты дабіраюць паэта Уладзіміра Дубоўку, драматурга Алексея Ляжневіча і педагога Міколу Мамчыца а 21 у пастку гпу трапляе акадэмік вацлаў ластоўскі разам з ім забіраюць географа міколу азбукіна і мовазнаўцу акадэміка сцяпана некрашевіча ластоўскі прызначаецца кіраўніком саюзу вызвалення беларусі у На гэтым арышты не сканчаюцца, але я спыню гэты бясконцы пералік, бо рызыкую заняць ім усю перадачу. Хоць шчыра кажучы, варта было б назваць усіх. Гэта значыць больш за 100 чалавек. Бо па-першае, амаль для ўсіх з іх гэтым арыштам фактычна скончылася біяграфія. Высланыя ў гулах яны атрымлівалі там новыя тэрміны, а сканчалася ўсё расстрэлам. Па-другое, усе названыя гэта сапраўдны цвет беларускай культуры мінулага стагоддзя. Неаспрэчныя аўтарытэты ў сваіх асяродках, прагрэсісты і завадатары ўсяго здаровага, што рабілася тады ў грамадстве. У той летняй гісторыі быў яшчэ і восеньскі працяг. 20 лістапада Янка купала робіць замах на ўласнае жыццё адразу пасля выкліку на допыт у гпу сказаць што ў выніку ўсё абышлося і што народны паэт будзе жыць на волі яшчэ 12 гадоў значыць не сказаць нічога нічога не ведаць пра тое чым былі ўсе гэтыя 12 гадоў паслухайце купалу ягоны голас і вы зразумееце што і для яго лета 30 -го году стала фактычна апошнім у біяграфіі у Треба нам песень, якія спяваў бы гоняць і трактор калгаснік вясёлы. Калгасніца полюцы буйныя грады спявалі б калгасныя вёскі і сёлы але ў тым 1930 людзі бадай не адчувалі маштабу бяды. Напэўна, гэта таксама як сёння за арыштамі і пасадкамі кагосьці па палітычных матывах мы не разглядаем таго, што тады здарылася літаральна праз некалькі гадоў. А менавіта поўнага вынішчэння пад корань усёй беларускай інтэлігенцыі і ўсяго ўвогуле самастойнага і актыўнага элементу, які толькі быў у нашым народзе подрасталі новыя пакаленні паэтаў і адраджэнцаў яшчэ зусім кволых каб можна было далучыць іх да саюзу вызвалення беларусі подрасталі наіўныя і нават шчаслівыя ні сном ня духам не ведаючы пра той сенакос які рыхтаваўся ўжо на іхныя галовы калі іх будуць не арыштоўваць па тры-5 за дзень а расстрэльваць па тры-5 і нават адразу 20 а тое лета 30 -го году калі лепшыя сыны беларусі асуджаліся ды высылаліся ў гулах на свет прыходзілі новыя каму сёлета споўніцца 75 і гэта будуць юбілей набыткаў а не стратаў але па вялікім рахунку гэта тыя самыя людзі што і знішчаныя іхныя папярэднікі гарэцкі жылка ластоўскі некрашевіч дубоўка людзі той самай маралі і свядомасці той самай мовы у ніякія ідэалагічныя ды фізычныя расправы не здольныя змяніць боскага наканавання беларусам быць нацыі сапраўднай і паўнавартаснай такой як іхныя суседзі 200 гадоў свае чужыя пераконваюць нас што мы не зусім нацыя а нейкі прыдатак то польскага народу то расійскага 200 гадоў нязгодныя адпраўляюцца ў турму і сібір а вось прыходзіць новае пакаленне і зноў бярэцца за сваё у 26 лістапада 1930 году акурат пасля працэсаў саюзу вызвалення беларусі у воршы прыходзіць на свет уладзімир караткевич быццам гэта яны ўсе пакінулі сваю энергію яму каб ён сцвердзіў неўміручасць нацыянальнай ідэі гэтак моцна як ён гэта зрабіў у Гэта будзе напрыканцы году, а на пачатку 9 лютага у Мску нарадзіўся паэт Валянцін Тарас. За колькі дзён да Тараса 5 лютага адзначыць свае 75 вядомы актор Расціслав Янкоўскі. Ён праславіўся найперш як актор расійскага кіно, але мала хто ведае пра ролю Янкоўскага ўстанаўленні новай беларускай дзяржаўнасці. Менавіта ягоны голас дэпутата Верховнага Савету стаў вырашальным, калі камуністычны палітычная большасць пярэчыла новаму закону аб мовах, у якім беларуская мова называлася адзінай дзяржаўнай. Таксама 75 гадоў споўніцца паэтам Міколу Арочку і Алесю Барскаму, мовазнаўцу Леаніду Бураку, пісьменнікам Алесю Петрашкевічу і Яраславу Пархуту, палітыку Мікалаю Дзімянцею. Thank you. Радыё Свабода вострая брама. Юбілейныя даты 2005. -га. Карціна новага году у рэтраспектыве. Пра стогадовыя юбілеі я ўжо сказаў, Праўда, іх так шмат сёлета, што давядзецца скласці яшчэ адзін спіс. Гэта беларускі пісьменнік Юрка Відзьбіч, літаратурная кар'ера, якога паспяхова пачалася на бацькаўшчыне, а скончылася ў ЗША. Сто гадоў спаўняецца і пісьменніку Сергею Хмару, чый шлях завершыўся ў Канадзе. Іхны калега Ян Скрыган пасля доўгіх гадоў гулагу жыў у Менску. Ёсць у спісе стогадовых не толькі пісьменнікі, але і кіраўнік менскага хабрэйскага тэатру рэжысэр Віктор Галаўчынер і скульптар Андрэй Бембель. Бембель афармляў сваімі працамі дом ураду і манумент перамогі ў Менску, а ў апошнія гады жыцця Сталіна ўзначальваў саюз мастакоў Беларусі каляндарная бартон гэтага спісу тым што і юрка візьбіч і Андрей бембель нарадзіліся ў вяліжы віцебскай губерні цяпер гэта смаленшчына з розніцай у паўгода мяркуючы са здымкаў яны нават знешне падобныя эпізод варты даты нараджэння дэбют янкі купалы ў друку гэта быў верш мужик у мянскай газеце северо-западны край надрукаваны 15 траўня 100 гадоў таму. Адначасова з нараджэннем цэлай пляяды дзеячоў культуры у 1905 годзе ў Беларусі адбываліся масавыя расстрэлы дэманстрантаў. 18 кастрычніка у Мску быў расстраляны эсэраўскі мітынг. 80 чалавек забілі некалькі соцень паранілі. Падзея ўвайшла ў гісторыю пад назвай курлоўскага расстрэлу, ад імя губернатара, які загадаў страляць. 125 гадоў таму. Зноў спіс юбіляраў і зноў абертон. Два клясыкі іншых літаратуры абодва паходзяць з Беларусій. Гэта расеец Александр Грым, аўтар пунцовых ветразяў, сын беларускага паўстанца 1863 году. Пашпартнае прозвішча Грына было Грынеўскі. І француз Гіём Апалінер, унук беларускага паўстанца, ягонае пашпартнае прозвішча Кастравіцкі. Іншыя 125гадовыя юбіляры палітыкі Вацлаў Івановскі і Іван Краскоўскі, оперны педагог Антон Баначчыч, які вучыў Александроўскую балоціна і друкер, а таксама два пісьменнікі: Язэп Дыла і Гальляш Леўчык. 150 гадоў назад 26 лістапада ў Стамбуле пры загадкавых абставінах памірае Адам Мецкевіч паўгода перад тым памірае ў беларусе мецкевічаў сябра тамаш зан 1855 граф тышкевич разам з аднадумцамі стварае віленскі музей старажытнасцяў адно з найбуйнейшых сховішчаў беларускай культуры музей праіснуе 10 гадоў пасля паўстання каліноўскага генерал-губернатар мураўёў загадае музей расфармаваць і ўсе скарбы вывесці ў москву а гэта каля 4000 помнікаў археалогіі столькі ж твораў выяўленчага мастацтва паўтысячы пячатак 3000 дакументаў 20 тысячаў кніг і гэтак далей і да таго падобнае. Між іншым правадзейным сябрам музея быў пісьменнік Александр Зданович, яшчэ адзін забыты персанаж арыстакратычнай беларускай мінуўшчыны, родам з цяперашняга пухавіцкага раёну. Зданович у сёлета споўніцца 200 гадоў. 300 гадоў таму чарговыя сведчанні маскоўскай агрэсіі ў беларусі гэтым разам цар пётр першы зайшоў з войскам на віцебшчыну і змагаецца тут з уніяцтвам цар пётр адзначае свой дзень нараджэння 11 ліпеня 1705 году забойствам уніяцкіх святароў і монахаў у полацкай сафійскай царкве вікарыя канстанціна зайкоўскага цар забіў кінжалам асабіста. Старажытную святыню полацка першы храм Беларусі Сафійскі сабор на загад Пятра аддалі пад сховішча амуніцыі і пораху. 350 гадоў таму ішоў другі год 13гадовая вайны. 1655 год. Тэрыторыя Беларусі захопленая расійскім войскам цара Алексея Михайлавіча і казакамі хмяльніцкага. Што адбываецца? Увесну агрэсар захапіў і знішчыў гарады Бабруйск, барысаў горадню слонім клецк. 30 чэрвеня захоплены Менск. 8 жніўня захопленая вільня. Падпалены горад гарыць 17 дзён. Пад шаблямі і ў агні загінула 25 тысяч віленчукоў. 400 гадоў таму дата з гісторыі вайсковай славы нашых продкаў 27 верасня 1605 году 4000е войска вялікае княства на чале з гетманам Янам Хаткевічам перамагло 14тысяче войска шведаў каля вёскі кірхгольм за 13 вёрстаў ад рыгі у апошні эпізод юбілейнага календара адбыўся 575 гадоў таму. Падрыхтаваная на канец жніўня каранацыя вялікага князя Вітаўта не адбылася. Асвячоная папам рымскім карона была гвалтам забраная палякамі на загад Ягайлы у паслоў вітаўта на польскай мяжы. Неўзабаве ў кастрычніку стары вітаут памірае. На змену яму баяры вялікага княства абіраюць вялікім князем свідрыгайлу насуперак жаданню палякаў, якія хацелі, каб гэтая пасада перайшла іхнаму каралю Ягайлу адносна гэтага эпізоду калі ўлічыць што гаворка ідзе пра нашых з вами продкаў цяперашняя беларуская палітычная сучаснасць выглядае зусім недалёкай будучыняй а хутчэй наадварот мінуўшчынай Тут вам і шляхецкая дэмакратыя і парламенская рэспубліка і непаслушэнства перад краінай суседкай з імперскімі замашкамі толькі ў тыя часы ролю няпрошаная апякункі выконвала Польшча, а не Масква. Масквы тады яшчэ не было. Калі з імёнамі і найважнейшымі гістарычнымі датамі году мы вызначыліся, дык застаецца згадаць горад году. А гэта мазыр, першая згадка, пра які сустракаецца 850 гадоў таму згадаем і адкрыццё году а гэта тэорыя адноснасці эйнштейна што з'явілася 100 гадоў таму згадаем таксама часопіс году а гэта часопіс Беларусь якому сёлета спаўняецца 75 гадоў многія са згаданых тэмаў стануць тэмамі нашых перадачаў у 2005 годзе у